Eta martxoak sortzi gaur, egaren datazie baiet, badakigu gaur, emaztearen eguna dela. Pesta hon arantxa, errandit lankide batek goizuntan, irri egiteko, biztan dena. Eta bai, emazte bat da, ene festa da, emazte bat nahi, zuek erran. Eta batzuek ala uste baitute gainera, baina bo. Txisteak onartzen ditut batzutan, eh? karri netxe behiren iritzia gogoan atzokoa. da, itzekin hariko gira pixka bat ez da emaztearen nazioarteko eguna, edo emaztearen eskubiden eguna, edo emaztekiaren nazioarteko eguna, goizuntan berriketari batek duen bezala. Emaztea, gaurko eguna, estereotipoen hausteko eguna delarik, emaztearen eguna ipatzen badugu, emazte guziak berdinak garelaren ideia elikatzen dugu. Beraz, ez! ez da emaztaren eguna, emazte guziena baizik, eta emazte guzien borroken eguna, itzek ere garrantzia baitute gaurko egunaren zat. Bo eta ez da pesta bat, eh? ez egin zuen amari opari bat gaur adibidez. Edo ez egin eh, afaria zuen emazteari eganez gaur zuren eguna da, beraz afaria eginen dautzut. Ez du eganai beste egun guziak gizonen bestak eh, direla, eh? komprintzen Aldarrikapen egun bat da, borroka egun bat ere, horretarazteko egoera batzu, salaketa batzu azpimarratzekoak direla, bai, emazten aurkako bortizkeria, bortxak eta seksuelak, bai, bainan karrikan jasaiten diren eraso sexistak ere, hitzek ere indarra baitute, hemen, karrikan, edo eguneroko bizian, egun bat, errola jokoak egiteko era dibidez. Pentsa, emazteak gizonak bezala hasten baziren. Franz 2 kateak adibide emaiten du bere animatzaileekin errola jokoetan txartu dira. Bi gizon, kafea hartzen, lantokian, eta bi emazte, lankide urbiltzen, to zeharizizte, haine der egun. Uuu, polita da zure gina, ongi abian zauzu, eh? Zuk bauzu zeit galetzeko egun nausiari naski ikusiz nola bestitia ziren Beran tetxea dutu da, atorrak idekitzeko hasiko ziztelaik Oh, ez eskapatu, irriz ginen Lanean ere emazte izaiteak erasoak jasenarazten baititu Lan lekuak hori ahalbidetzen badu biztadena, Feminismoaren kozientzia espada sobera landua. Estereotipoen austeko eguna ere, Hortan txartzen dira emazteek, emazte izaiteaz dituzten usteetaz, emazte batek. Ez du gizon bat bezala edaten edo ongi apaindua egon behar du, egu izaia bezala. Eta gizonak kasu hortan. Ebe horien eguna da ere gauk, eh? Zpentsa gizonak indartxu burokalari izan behar du, brikolatu behar du emazteak onotik eskertzeko gizan. Ola usteak aldatzeko eguna da gaur olako ustean austekoa, bainan martxoren sortziak urtero egon behar luke biztanda. Emazten borroka ez baita egun batekoa, baina egun erokorana. Eta martxoaren zortzia, baliatu dute batzuek biztanda promozio komertzial pixka bat egiteko. Sarean batzuek salatzea erabaki dutena, edo bederen argitarat emaita erabaki dutena. E, eh, Bistanena, eh, sare sozialetan salatzeak ezpaitu gauza unitzek erriko. Boikot, 8 marz deitzen den traolarekin, itz gakoarekin ikusten aldira, dibidez, enpresabatek, nini entzako satarrak edo ipurdi oialak eskaintzen ditu lehiakate, lehiaketa baten bidez, sesantza, emazten eguna kari urte bat entzat da, eh, gio gainera. Eh. L'Oreal, enpresak ere, ileak tindatzeko adibidez lema honekin. Gaur emaztearen eguna da, eta ez sustraiena, eta ez ile suri horiek dezkizu emazteki. Zapeta saltzaile batzuek, lagodutek ere adibidez, merkealdiak proposatzen ditu, gaur emaztearen eguna dela azpimarratuz. Eta zergatik ez dute adibidez garagardo eskaintzen, biztan da Gero, interesa baduzie hortan, eta gustatzen bat zauzie, olako ideia, haste buruntan emaztearen saloina antolatzen dute ez da zaldi feria, ez emaztekiaren abaizik, lisatzeko lehiaketa, sukaldatze lehiaketa bat, adibidez, angelumen, uh, angulemen barkatu, asteburu untan. Marokon, gaur egun emazte bortxatu bat obligatzen alda bere borreroarekin ezkontzea. Manera untan, bortxatzailea suritua da eta emaztea. Emazteen eskubideen aldeko nazioarteko eguna da gaur. Eta be bideo edo telebista barkatu so egin nahi baduzi absolutuki gaur artek eh, gaualdi berezi bat eh, proposatzen du, tema horren inguruan, aste tema beraz, eta bon, lehen zatian uh, Christine Lagarde da, ez dakit biziki intezgarria den, eh, poderea duten emazteak eh, aipatzen dituzte lehen zati untan, bon, munduko ekonomia uh, bere maneran kudeatzen duen erakundearen ordezkari delarik Christine Lagarde, eta beste gisa bateko emazteak ere aipatzen dituzte, kurdistanekoak amarrak eterditan gazetan, gaur gauean uh, nesken gerla ipatuz, uh, bazken uh, aipatu dira, kobaneko borrokalariak, kurdistango borrokalari hainitz emazteak eh, zirela, eta beraz hori buruzko erreportai bat eh, proposatzen dute. C'était les forces d'Assad qui occupaient cette zone. Après, elles l'ont abandonné et c'est Daesh qui l'a occupé. Avec notre opération, nous l'avons récupéré. Daesh avait des unités dans tous les tunnels. Dès qu'on est arrivé, on a détruit leurs tunnels à coups de bombe. Ils ont contre-attaqué avec leurs blindés affrontement. afrontement. Lekukotasunak eh, bertatik beraz eh, bideoan eh, ikusgai erreportai bat egin baitute berro egita mar bat minutu irauten duena beraz ikusgai duzena xari arte katean amarrak eterditan. Uh, be musika pixka bat gaian gelditzeko eta bega emazte edo neska e rebelde bikinikilek kantatzen zuen bezala. Antuarekin bostaketa emezortzi dira. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Ala ere gaur, eh, sarean eh, gauza interesgarri batzu ere agertu dira, batzu atzotik, adibidez, lodifobiaz. Uh, er, lodifobia, loditasunaren beldura, ulertzen duzie. Uh, lodifobia ezagutzeko aukera izan dugu, hor, uh, bideo baten bidez, eta elkarrizketa desberdinen bidez, amaia itxaso eta magdaren eskutik, gorputz lodiak izaiteagatik, baztertuak eta zigortuak diren emazteak diren dira hiruak beraien esperientziaren berri eman nahi izan dute reportaie untan eta behazkenan eh, mundu mailan eh, gertatzen den fenomeno bat lodiei buruzko begira da eh, hemen entzuten dugun bezala. homofobia da diskriminazio mota bat. E, diskriminazio mota asko daude gizarte honetan, adibidez e, transfobia, lesbofobia, arrasakeria, machismoa… ba, bueno, lodifobia beste lo, e, diskriminazio mota bat da, eta lodioi bakarrik gertatzen zaio. Guze batzutan, e, zaitasuna ditugu lertzeko, e, eta uste dugu pisuarekin errazionaturiko edozein gauza lodifobia dela, eta ez da, oza, lodifobia da, espezifikoki lodioi gertatzen zaigun zerbait. Vale? Osa, e, gizarteak, jendeak ez gaituela eh, ondo tratatzen, komik artean, lodiak garelako, punto. Orduan, hori da lodifobia. Orduan, e, zein izan daiteke e, erlazioa, diskriminazio baten artean eta osasunaren artean? Ez dauka hori, osea, argi dago ez dagoela erlaziorik. Lodi fobia, beraz, hemen aipagai, ogei bat minutuko erreportai eh, bat da, lekuko tasunekin eta gogoetekin, eh, beraz, eh, lodi batek bere markak eta estriak ditu ez naiz proporzionalki perfektuak diren lodi hoiekin identifikatzen. Hainbat gai azkenean hemen eh, lantzen dituzte, atxamaiten aluzi erreportai osoa idatzean eta bideoan, xarean, klikio puntu è dotato Paturen webgunean ere aipagai eh, da, oiak azpimarratzen eh, duten bezala, eh, sistemak sistema kapitalista patriarkalak jazartzen dituela uh, azpimarratuz, gorputzan anistasunaren aldeko aldarria zabaldu nahi dute, eta lodibofobiaren aurkako borroka azpimarratuz. jadanik badaulako mugimendu bat, espanolez stop gordofobia deitzen dena, xarean ere informazio desberdinak atxemaiten alituzi, hemen, bederen Euskaraz eh, be olako mugimendu bat abiatu da gogo eta bat interesgarria dena. Eta bestalde emazten nazioarteko egunakari zientziakaiera.eus webgunean ere eh, proposatzen dute harik eta bat zientzia munduan sartzea, zientzialarien izen hainitz, bo, hainitz, eh, behar, ba, sobera hainitz, behar, bo, zientzialari batzuen izenak ezagutzen ditugu, eta zomaten emaztenak edo zenbat dira emazten izenak ezagutzen dituzienak. Gogo eta intezgarria, eta sustut hemen uh, proposatzen dutena olako joko bat uh, uh, atzoko eta gaurko amar emazte zientzialari hautatu dituzte eta haien argazkiarekin batera uh, lagungarriak diren irupista emaiten dituzte eta horiek erabiliz, beraz, izen bat hautatu behar duzue, haintzinean duzien uh, argazkiaren zat, eta ondoko pausurat joiten eh, ziste hola, eta be adibidez lehen galdera, eh, bada argazki bat, eta eh, proposamen hauek, edo pista hauek, medikuntza ikasi zuen Turineko Unibertsitatean eta neurokirurgian doktoratua da. Bigarren mundu gerlan laborategia antolatu zuen etxan, eta bertan, oilasko, embrioei nerbio zuntzen askundea ikertu zuen, pixka bat eh, berezia eta fisiologiako medikuntza Nobel saria ere jaso zuen azkunde faktoren inguruan egin zituen aurkikuntzen gatik. Nor da baduzie zerrenda bat hainbat eh, izen proposatzen dituzte hemen nik pertsonalki ez bat ere ezagutzen orden interesgarria da ikustea eh, nor diren zientzialari horiek eta funtsian interesatzeko ere pertsona hauei eh, zientzian mailan zientzia mailan gauza hainitz ekarri baitute hauek ere. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta putz, Eta martxoaren sortzi eh, untan, eh, entzulearen iritzia asteartero delarik Julia Kasanelasek ere, uh, emazten nazioarteko egun hori begira ere bere iritzia plazaratu nahi izan du, eta bereziki langileen aldetik. Egun honen entzuleak. E, biziki interesgarria iruditzen zait, egun horik ziztitzea, ze justuki egun batez e, arreta emaztean gainean gelditzen da, eta gainera e, agerian gelditzen da e, urteko beste egun guztietan, oraindik e, esparru gehienetan, ba, gizonek espazio gehiago hartzen dutela. Bo, lehenik eta behin, nahi nuen eh, zehaztu zer ulertzen dugun e, emazte langieta azari garelari, zer hitzen zait e, burura torri lehen irudia dela etxea usten duen emaztea lantoki batera joateko soldata baten irabazterat eta justuki hortan gelditzea uste dut biziki injustua izango litzatekela. Ze badira, mm, hainbat, hainbat, e, emazteak lan egiten dutena, baina ez formatu horretan. Eta alde batetik badugu urtetan eta urtetan, e, txaren barnean lan egin duten emazteak, hau da, e, okupatu direnak zaintza lanetaz eta deitzen den lan erreproduktiboaz, hau da, e, beraien zenarra kanpora lan egitera joaten duen bitartean, lan produktiboa egitera, ba beraiek okupatzen dira eh, ondoan gelitzen diren lan guztietaz, sustengatuz ere E-, eta posible egiten edo beharrezko baldintzak ipintzen, ba, bere zenarra kanpora joan lan egitera. Aldiz, emakume hoiek eh, lan hori egiteagatik, ba, ez dute eh, babes legal bat, ez dute eh, ukanen inolako retretarik, ez dute somaiaren aukera ukanen, beraz, Erran aldugu, ekonomiak ez duela kontabilizatzen ere lan hori, eta beraz ez dutela horrek ekartzen duen babesa augustian, hainun e, eh, maiaren gainean ipini, zeuritzen zait, e, gaurko sistema, baldin bada e, den bezala, justuki, e, lana lan kopuru handi handi bat ez baldin bada bizibilizatua gaur egun, justuki uste du dela ba, sistemari biziki errentablea egiten zaiolako. Bo, bestalde nahi nuen aipatu ere eh, langile sexualak ze iruditzen zait eh, prostituzioa dela gai bat gaur egun oraindik tabua handia dena, eta eta horren hitz egiteko beharra badagola. Pentsatzen dut langile sexuala gaur egun oraindik e, biktimak bezala ikusiak direla eta horrek ez duela bate bat egiten eh, errealitatearekin. Ze gure ingurutan ditugun langile sexualak gehienek hautatu indute eta entzuten badugu beraien aldarrikapenak eta ba, hainbat hirietan antolatua daudela kolektiboetan eta ba, justuki zerbait eskatzen badute da e, baldintza duain, ba-, duin batzuk beraien lanetan errekonozimendu bat e, estaturen partetik e, nolabait kontutan e, hartua izaitea egiten duten lana justuki behar sozial bat erantzuten diotelako eta ba, baita ere ba, babes bat ukaitea, ba, biztan denez ere somajaren aukera edo retretarako aukera, ez? Bo, hau dena irraiteko ba, gaur egun oraindik badegola emaztek egiten duten lan kopuru handi bat, e, kontabilizatua ez dena, formalizatua ez dena, eta doainik e, ateratzen zaiona estatuari, e, eta beraz e, horren salatzeko beharra badagola, Eta ba, bukatzeko soilik gelditzen zait txalotzea bazterretatik eh, lan egiten duten emazte guztiak, e, hau pasuek, indarrasko bidaltzen dut, eta horrez arte, mila esker, aio. mentxe, Julia Kasanelia zen iritzia milesker eh, zuri ondoko arte eta erramezala aste artero bezala entzulearen iritzia goiz behin eta hitz eta putz eman kizunean oar bat erantzun bat eman nahi baduzie ez duda zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. Eta bestalde, uh, edo beti bergaian gelditu, zobekieran, uh, eh, sukaldetik plazara dokumentala Ipar Euskal feministei eta feminismoari interesatzen den uh, dokumentala uh, DVD-an ikusgai duzie edo salgai, baina xarean ere atxemaiten alduzie, oraindik haintzina sukaldetik plazara. Ipar Euskal emakumeek, munduko emakumeen antzera, sukaldetik plazara jauzi egin zuten duela lau da, Gizonezkoekin batera egoera sozialak, ekonomikoak eta kulturalak hobetzeko aleginetan parte hartzeko. Euskal Sozietatea matriarkala zela aitortu izan da. Mari jainkoa zegoen zeruan, Andere Zuria ibai ertzetan urrezko horratza eskuan, Suberoan, Mari Santz, lasterrez, Semeaz Galdezka, lapurdi egoaldean txorginak hauenez. Eta harri xabalaren gainean, lau andre, hiru mutxurdin, batalarguna, jarriak itzalean, ari ziren, ari ziren trukean. Destino epikoak eta erditze latzak, bizitza zailak eta eskubide gabeziak sufritzen zituzten denek. Adinekoa, Sukaldetik plazara, beraz ala hasten da dokumentala, hau txain txegur ezagutu duzi, txaro bordarena, eta lekukotasun desberdinez osatutakoa da dokumental hori, ez baduzi horreindik ikusga, ikusia. xare duzi ikusgai sukaldetik plazara deitzen dena. Laster, eh, hitz eta putz emankizunan pantxika arambideri hitza, entzularen iritziaren ondotik kasetariena eta marga forestie gurekin izaren du dugu seiak laurden eh, gutitan, ramzala orain abiatzen da bostak eterditan uh, desfile performanentzia uh, eh, gisako bat feministek antolatua proposatua, ondotik beraz apespikoaren uh, etxeruntz joanen direlarik seietako marga forestiek azetaria bertan da eta berarekin beraz pundu bat eginen dugu anartean bostak eterdi euskal irratietan, berriak zurekin Bernadette Argaina. Mobilizazio eguna beharra da biharko eguna, lanko diguaren erreforma salatzeko eta langileen eskubide sozialen babeserako, erreforma proietoak hainbat arlo berriziko silitzazke, halanola laneko orenak edo kanporaketen baldintzak, esparru juridiko oso baten ahultzea sorlezakeela hunek salatzen dute sindikatek baionan manifestaldi bat izanen da biagoizian ameko honetan eta bestalde treinetako greba haur, hau gaur bedian hasiko da mogimendua biziki jarraikia izanen da sindikat nagusiek deitzen baitute eta tren frango ondorioz kenduak izanen dira. Emazteen eskubideen egununtan bi elgarretaratze izanen dira sari tenore eta leku berean, baionako apespikutegiaren aitzinean, seiak eta laurdenetan, alde batetik mugimendu feministak eta beste elkarte batzu salatzeko apespikoaren jarrera abortuaren kontra eta erran dituenak ere salatzeko, bestetik aiet apespikoa sustengatu nahi dutenak, hola manifurtuz edo Frente Nazionaleko aldekoak. Lur arue eta ainak bi etxalde erosteko sedea du hortarako laueun mila euro behar luzke. Zama horren biltzeko, kampaina bat abiatuko du maiatza arte, lur zaindia elkarteko Dominika Mestoi goizberiko komita eta seiak eta ditan entzunen dugu. Baionan ur prezio berezi bat familia xumentzat plantan emanen da, eko elkartasun prezioa deitzen da, edateko uraren faktura erdi zapaltzeko aukera izanen da familia andana batentzat, helburua da ere ur gutiago empleatzea denbora berean. Feminismoak ez du inoiz ne Matxismoak aldiz, egunero hiltzen du. Emazteen eskubideen aldeko nazioarteko eguna da gaur. Aurten helduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantaldia maiatzaren ogoita bian. Kantu xapelketari gabe, kantari begirik ez, eta kantari begirik gabe, kantu begirik ez. Kantu xapelketaren helburua ere, sohkuntzaren akulatzea baita. Arturuma! eta kantu idazten espaziste trebe, bota kantu xaharrak. Ez duda, zaurte euskal kantuaren horatzerat, bakarrik, binazka, taldeka, akapela, edo musikarekin. Atik izenak eman, martxoren hoita behatzia intzin, deituz iruleiko irratidat, berreita emeitzi, uta amazazpi, hamalau, amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa, abildua berotu bozaka eta, eta kanta. Egun urte bete pumpa eta Utsumandokan Charles Bidogein maskadeta zaiko zaiku bena itxasoko maskadetaz. Atxeman ditugu olektu batzu, berreun urte baitute. Aipatzen da nola itxasuntziak joiten ziren ternuara, eta zer nahi demoratxa, kasik e, lehertzen da itxasuan. Eta memento batez egiten dutu, maskara da. Eneko bidegainek aldiz hamalauko gerla dela eta hua hasi bezain sari gezurak herokatzen prentsan. Ematen zen informazioa zen biziki propagandistikoa dena untsa da. Egune ere, eguneko berriak irakurtzen zirelarik iduri zuen Frantzia erizela etengabe irabazten, naiz eta izan. Josu Martinezek behil konsulaen ihesa dela eta apezetxetik eskapi Bena Montoyezek, apezetxila berriz ekari. Apesaren etxea da? apesaren etxetik atera da tipo hau? Pierre Legarto ioldiarra zen apesa. Hauan bilori gabe erakutsi hoi zituen bere ideia abertzaleak. Zalgizeko apesa zen Roger Idiartekin batera. Utsumandoka aste zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Prentxan eh, eta xarean zer dira aipagain guxiak, lehenik eh, bemartxoak sortzi, emakumeen nazioarteko eguna tituluarekin berria puntu berdintasun lege berria onduko du Nafarroako gobernuak, eta hori ireiletik aintzina indarrean den araua, erabat zaharkitua dela errandu Ana Olio bozera maileak, eta horrez gain mugimendu feministarekin eta berdintasunaren aldeko elkarteekin elkarlana sustatuko du eksekutiboak berreunta hogei mila euroren diru partida bidatuko du. Hortarako mobilizazioen uh, zerrenda hemen eh, berrian hainbat iritzi ere hori lotuak direla uh, azpimarratzeko beraz. Berrian baita argia puntu eusen ere gai berezi bat egiten dute gaur martxoak sortzi aldari eguna ehm, mobilizazioak eh, badirela hemen azpi maratuz hori lotutako gaietan bost urte ditugu emakume bertsolarien historia berreskuratzeko uh, bertsolari Zaharren edo aspaldiko bertsularien izenak ezagutzen ditugu, baina nolaz emazteenak ez dira ezagutuak lan hori beraz eramaiteko hemen ez ditxo izagiren artikulua irakur gai. Eh, beraz, zuhi lotutako gaietan, bestalde kaseta puntu eusen ere planning familia, legitura bir sortuko dute irailean, eta eh, media bazken avok, uh, eh, rangonen, abokata ama eta alabak hemen artikulu bat bi emazte oiei buruz eta beste gaiak ere planning familiala edota gaurko elkarretaratzak ere. Beste gaietan Euskarazko aur eskolen eskaintza oraindik ere txikiegia dela dio Iruñako Euskal Gintzak. Eh, segitzen du beraz hor eh, be, polemika txoak, hola dugu, eh, gobernuak probosatutako postuen ondotik, batzuek be, zuten txobera bazirela Euskararen postuak, eta hemen azkenean Euskal Gintzakoek salatzen dute ez direla aski ere e, zenbakitan. Bestalde Jean Roland da Minket eh, Anderearekin beraz elkarrizketa irakurgai berrian Andre Migratzailen lan esparuan betoa jarria dute beltzek Afrikatik eldutako emazten gaineko irudi estereo tipatu du Euskal Gizarteak da arabera migratzearen ondorioz eraiki dituzten identitateak eta ahalduntze estrategiak ikertzen ari da bera. Beste gaietan be, argian barkatu meskita baten aurkako mezuak azaldu dira gazteizko zabalgana auzoan uh, gutun baten bidez beraz eh, meskita bertan idekikuten meskitaren aurkako gutun bat zabaldu du auzoan azken egun hauetan gazteizko musulmanak jo puntuan dira beraz berriro otoitzetxeak eh, aurrengan eragina izan dezakeela planteatzen dute dokumentuan eragina izango aldu gure seme alaben gan, karrikarat jolasterat jaisten direnean, galdera honek ilan, argian beraz aipagaia. Eta goxe greba mugagabea abiatu dute ama iru preso politiko saharajek. Martxoaren lehenean gdeim izik kampamenduko preso politiko saharajek. Goxe greba mugagabea abiatu zuten jabateko sale kartzelan dira presondegitu. Presondegian eh, argian beraz aipagaia. Gazeta puntu eusen David Zurutuza futbolaria aipagai, Zurutuzak bi futbol ikastaro antoratuko baititu Bayonan eta kanbon, errealako jokalariak beraz, e, parte hartzeko izan emaiteak, e, eh, asten altziste egiten eta bestalde kulturan hemen gira emazte zinemagileak gira, gazeta puntu eusen iru uh, eh, leku kotasuna irakur gai eta irielkargoa elkargoa proiektua sakonduz zalantzak usatu dituzte haute txiek iri elkargo bakararen proiektua zehazteko sedez urritiko txailerat berre honbat haute inguruk tailerretan bildu dituzte eh, horren uh, bilduma beraz egiten du Media bazken Arnaldo Otegiren agerraldia aipagai larun batekoa eta eh, berak proposatzen duen batasuna eta ikasbi eta hauzi eh, administratiboa hemen ere aipagai media bazken eta zudeztekin bugatzeko biharko greba aipagai, benen biharko greba nola aipatzen duen. Ebe problematikoa izanen dela bidailari entzat SNCF-ek uh, eh, beraz proposatzen dituen treinak zoindiren biharkoak aipatzen ditu eta eh, Miriam Elkomri kontent uh, eh, frantxesak ez tabaidan sartzen baitira biharko mobilizazioa aipatzerakoan beraz. Uh, bide orain zuritza. Martxoaren zorziuntan, emazten eskubide nazioarteko egununtan beraz, emazte multso baten borroka aipatzea erabaki dut. Japoniako emazteak dira, ama familiakoak, mobilizatuak ezpaitituzte Japoniak gobernuaren eranak sinesten. Bost urte bete dira Fukushimako zentral nuklearan istripu nuklear izugarria gertatu zela. Eta geroztik, adierazpen berak dituzte Japoniak autoritateen ganik ez talan dena kontrolpean da. Istripu nuklearak osagarriari kalte egin liokenik erraitea ez da deretso Japonian. Alta, ama hauek badakite eta ikusten dute, beren aurrak eri direla. Minbiziak, kistak, tiroidak, nabarmenki emendatu dira azken bosturte hauetan. Zer erabaki dute elkarren artean biltzea, gobernuaren eranak kritikatzea eta zalantzan emaitea, mundu mailan oartaraztea, gisa hortako istripu nuklearek zer ondorio ukan lezaketen guren aurren osagarrian. Biltzen eta mobilizatzen segitzen dute, Japoniako gobernua ama hauen fama eta nortasuna zikintzen ari den bitartean lotura zuzena joan den hastean zegoen joialek egin adierazpenekin. Zentral nuklearen biziraupena beste amak urtez luzatzeko pres baita, Hots, berrogoi urteren zateraikiak diren zentralak, berroita mar edo irrogoi urtez ibilarazteko baimena emaiteko presdela. Emazte gisa, ama gisa, ezote da hoartzen jendearen osagarriarekin jostatzen ari dela, interes ekonomikoak utz bazter batetarat, eta pentsatu hemendik milaka kilometrotan beren augen zauriak hartatzen dituzten amaguzierik. Pantxika, mil esker zuri laster, gaian galituko gira, beraz, bayonatik zuzenean, arituko baikira marga forestie lankidearekin, bostak eterditan itzordua emanazen zen elkarretaratze batentzat desfile, berezi batentzat naski, argazki batzu hasten dira gertzen Twitteren, Beltzez jantziak pankartua batzukin margak handik setasunak emanen dauzkigu laster, Baionatik zure botere gerre Nere sua pizten dute Nere sua pizten dute Nere sua pizten dute defentsa feminista potiorzta deitzen den taldeak emanik bostak eta berrogeita sei dira hitz gure gomitaren tenorea. Hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan eta erran bezala, baiunako bidea hartuko dugu, bostak eterditan eh, abiatu behar zen edo den desfile performantzia batekin, hola azpimarratu zuten, borroka feministaren aldeko itzordua antolatu baitute inbat elkarte feministek, eta Marga Forestie kazetaria bertan dugu atxaldeon. Atxaldeon orantxa, atxaldeon ah, Arrabots, pixka bat entzuten da gibelean, bostak terditan zen itzordua beraz, zertan ziste nolako giroa da jendea badea? Jendea bada arantza, eh, egun eh, bat baino gehiago uste dut, eta manifa orain txadiatu da egeran, berantza pixkatekin eh, jendetsua, eh, banderolak denetan, eh, jendea beraz eh, eh beltzez jantzia da, eh, dreskot delako bat emanazitelako, Eh, jende hainitz, uh, emazteak eta gizkonak eh, bada denetarik uh, soinua <laughs> egiten ari dira, eskat kaxiketan eta hor da beraz desfilea. Uh, ere ari dira <laughs> soinua egiten ahagotza hainitz eta dira beraz zuzentzen apestikoaren etxe hainzkinera. Horten hori da, jabotsa egitea, beltzez eh, jantzia, panel batzu ere, uh, slogan edo lema batzuekin ere ikusten aldira, ez? Bai, bai, bat dira nintze, eh, banderola nagusia ubelez, eh, beraz, eh, jajera aterakoien aurka eh, da, eh, kartoinak ere dituzte eh, mazte eta gizonek eskutartean, adirez, mini gutxiago eta orgasmo gehiago idatzia da batean, beste batean, abemuz bulban, uh, bestalde ere, uh, estatu hori, uh, New Yorkeko estatuaren uh, kartoinezko hori bada, eta uh, emaztean ema esku, uh, eskuetan, bestalde, em, beraz direnak ere, beraz bat zela ere jantzuten, eta hainitzek puzetekin ari dira ibiltzen, eta eh, ardun balira bezala tripa loditua dute, eh, marteek, ebe hori salatzeko pixkat eh, abortuaren, eh, aborturik gabe, eh, zer izango lintzateken haien bizia, eta beraz autua dutela eh, nahi dutenean eta eta nahi duten bezala ahroa zukateko, eh, beraz bai desfilea eta performantzia bat ere errantzuten, eh, ara, eta hor, mm. Eh, behe bezia adiazten, eh, poliki-poliki, apestikoaren eh, ez Hori da, hori Espainia karrikan eh, ziste eta behondoko itzordua eman duten eh, bezala apestikoaren etxeruntz, haieten simbolika hartuz, ze espiriturekin abian dira berazenta hor erran bezala be manif purtuz eta Frente Nazionalak ere kontra manifa bat edo kontra elkarretaratze bat antolatzen baitute ber momentuan. Bai. Bai, bai, eh, jaten egin dut, sanek uh, ekrik emazek eh, dioteko kidearekin, eta haien eh, piskaz, guboka hartu dute, elkartaratze eh, hori uh, egitea, beraz, zente uh, nazionalak, eta uh, aldeko elkartaratze hori, beraz, bai, ez, gero jaten dute ez dela garantzik egin eman behar, eh, haien Uh, aien elkartaratzea eta bere sanek, ere bere haien uh, aldarrikapena uh, zinez uh, dela eta ez dela beraz jantzirik eman behar hori uh, bestalde ere iduriz uh, izanen dira uh, apestikoaren etxe aintzinean heldu aintzin eta katedralaren aintzinean heldu aintzin ere han uh, batzen baitzira beraz jente nazionalekoak eta integrismoaren aldeko adirenak, eta beraz zanek erraten zidan ere esperoztela, espero zela joatean ez eta geldituak izan Beraz bada, bai, espiritu aldarrik espiritu bat, eh, bortizkeriari gabe, segur. Baina bai, baduzte determinazioa eh, militanteak hor, uh, da. Mm -hmm. uh, geldituak gana polizia handela azkenean bi, bai. bi bai. elkarretaratzak ez topo egiteko, beraz. Hori da. Mm -hmm. ziren, txukat, bien arteko talka hori egin entzenez beraz duriz galituko ituzte. Mm ginen beraz, helburua zela haieten eh, hitzak ere pixkat eh, salatzea, aktualitatea egin baitu aurten apespikoak? Bai, bai, elzun eh, dugu eta askia jabotsik gindu, haiet eh, apespikoaren txioak konparatzen zuen bortua eh, daixen bortukaz. Eh, azken egunetan behitzere bere eh, Twitteran ere dugu eh, Frente Nazionala ere batu dela Bohoka hortan, eh, beraz apestikoaren eh, ejan, ejanak piskat goraipatuz, eta nintzek ere ejan dute, beraz beraldekoek eh, aiet apestikoa adibide bat zela besten artean, eh, bere ideiak haintzina eh, ematen zituenak, eta hortaz ajo izan behar zela, beraz, eh, usten da ez zela bat ere iritzi berdina bi aldeetan, eta bon, ba, bien arteko talka hori zakitza iragan enden edo ez. Mm -hmm. uh, eh, Ramezala, eh, eskubiden aldeko eguna, uh, eh, borkaren eguna, azpimarratzen dute hemen bereziki bayonan uh, antolatzen duten elkartek. Elkarte desberdinak uh, dira hor antolatzaileetan, ez? Bai, bai, bai, handana bat uh, bildu, batu dira... Uh, Uh, manifa hori, bara paz adibidez, eh, E, feministen e, taldekoa, faz e, talde idekia beraz, gizona ere idekia dena, mazteak diote taldea ere, azparneko, azparnekoa, bortizkeria sexisten kontrako kolektibo feminista ere, le bazkoz, planning familial, entzun dugu azken behietan ere bazutela errateko, eta ehatzeta taldeak ere, batu dira ba, bat, dira gaurko manifan eta uh, itegin ere Lola Garziarekin eh, um, Eh, kidea dena, eta berak ere jandu, du eh, be, gaurkoa ez dela enbeste aieta festikoaren eh, adieraztenak salatzeko, maizik eta beraz, emaztean itza entzunarazteko, e, be, oja, festikoa, Uh, uh, duena dola bi haste hor da, eta azualitatez izan da, Eh, eta aukera bat izan da ere mazten bojoka alahikatzeko eh, haieta aieta testikoaren mm. Bai, azkenean eh, urtero martxoak sortzieldu baita eta aktualitatearen arabera ere egiten baitira mobilizazioak. Bai. segitzen uzie beraz hor ibiltzen, egan bezala baionako karriketan, Espainia karrikatik apespikoaren be, ondorat eta ondotik e, baionako erriko etxeruntz joango da manifa eta beste itzordu batzu ere antolatu ituzte. Eh, bai, eh, bai honan ere beraz uh, uh, jatsuntan, eh, zazpiter ditan lotro zineman eh, du aldarikatenak uh, zintzuk bai, eta alias Maria filma emanen baitute lotro zineman, uh, bai honatik aparte azparnen ere, eh, zortziter ditan, eartzean uh, piknika eta ez da izan dira, mintzaira, estereotipetan eh, oinarriko uh, izan dena. Hala, -hmm. uh, da manifa, uh, eh, galditzen uh, eh, postoniek hor karrika izan da, polizia bazterretan da, ezakit uh, zertzen den egia Bon, eh. <laughs> Bo, momentuz blokatu, beraz, ez dira Hai. katedrala runtz eh, sartzen al, eh? Hore ez. Ados. Bo, behuntza, eh, marga forestie mil esker, eh? Jamezala Baionatik eh, zuzenean, eta seiter ditan berri puntu pundu bat eginen dugu, eh, be bertatik bayonatik berri denboran mil gurekin egonik. Mil zuri. Gabeko emakumea de Deus É a Injustizia salatzea Brasil goari ma Maitasunaren narratzaia Bizitzeko posa herri ribarrearen Eskubidean babestea Injustizia salatzea Brasil goari ma Maitasunaren narratzaia Hartzeko posa herri barrearen eskubidea babestea Zau soños de sortxe amadu Da Bahia alma do Brasil Zau soños de sortxe amadu Da Bahia alma do Brasil amadu Sagarroi taldea espaldiko partez hitz eta putze bankizunean Utsumandokan Charles Bidegei maskadeta zaiko zaiku bena itxasoko maskadetaz. Atxeman ditugu olektu batzu, berreun urte baitute. Aipatzen da nola itxasuntziak joiten ziren teknoara, eta zer nahi demora kasik eh, lehertzen da itxasuan. Eta memento batez egiten dutu, maskara da. Eneko bidegainek aldiz hamalauko gerla dela eta hua hasi bezain sari gezurak herokatzen prentsan zen informazioa zen biziki propagandistikoa dena untsa da. Egune ere eguneko berriak irakurtzen zirelarik iduri zuen Frantzia zela etengabe irabazten. Naiz eta gezurra izan. Josu Martinezek bel konsulaen ihesa dela eta apezetxetik eskapi Bena Montoirek apezetxila berriz ekarri. Apezaren etxea da? Apezaren etxetik atera da tipo hau. Pierre Legarto, Ioldiarra zen apesa. Hauan bilori gabe erakutsi hoi zituen sermoietan bere ideia abertzaleak. Zalgizeko apeza zen Roger Diartekin batera. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Itzordua hartua eta nekorekin agurtzen zaituztet bihar bostak eta seiak artean dugu itzordua telebista utzi, ratia pitz, hau duzia putz eta bihar jotabe warrior zero zazpi gurekin izanen da internet munduan, Gik munduan aplikazio bat berdin ere ezagutaraziko dauku. Baina momentuz, seiak euskal irratietan.